Dobar dan, uvaženi slušalci, i dobrodošli u još jednu epizodu emisije Poezija sa stilom. Današnju posvećujemo Mihajlu Vukoviću. Mihajlo Miho Vuković rodio se u Pažićima kod Danilovgrada u Crnoj Gori 24. januara 1910. Roditelji Radosav i Milosava, kćer Lazara Vučinića, živjeli su u brojnoj zadruzi Mata Nikolina koja je ubrana prije u bogatije nego u srednje imućne. Inače, bavili su se zemljoradnjom i istočarstvom. Mihajlo je imao starijeg brata i mlađu sestru. Oca nijesu ni zapamtili. Rano su ostali bez njega. Poginuo je januara 1913. na Bardanjolu, kod Skadra, kao zamjenik komandira Čete. Majka je poslije toga ubrzo zasnovala posebno domaćinstvo i tako sama preuzela brigu o djeci, njihovom podizanju i školovanju. Osnovnu školu Mihajlo je završio u Danilovgradu 1921. gimnaziju u Kotoru. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Progonjen je i više puta hapšen kao pripadnik revolucionarnog pokreta učesnike Narodno-oslobodilačke borbe od 1941. U toku i poslije rata bio je na raznim odgovornim partijskim i društvenim funkcijama. S omladincima iz Pažića radi na prikupljanju oružja i municije, govori im o ratnoj situaciji, o izdaji vlade i buržuazije, opasnosti koju porobljenim narodima nosi fašizam i o savezu sa SSSR-om govorio im je da će jedna od prvih mjera fašizma i njegovog gestapoa biti hajka na komuniste. Kad su planule prve ustaničke puške u Crnoj Gori 13. jula 1941. Mihajlo ulazi u redove ustanika i postaje jedan od boraca narodnooslobodilačkog pokreta Bijeli Pavle. U njemu je sve do formiranja pete Crnogorske narodnooslobodilačke proletarske udarne brigade 12. juna 1942. u selu Smriječno u Pivi, tada s dijelom odreda ulazi u sastav te proslavljene brigade i s njom u trećoj četi njenog četvrtog bataljona prelazi njen borbeni put od Crne Gore preko Hercegovine i Bosne do Bihaća i natrag. S njom je na Jablanici, Konjicu, Bihaću, Glamoču, Prozoru, Neretvi, Vučevu, Sutjesci i na mnogim drugim bojištima na kojima se našla ta brigada u toku rata kao borac, kao komandir i kao komesar centralne bolnice brigade. Našao se i u grupi sarajevskih književnika koja mu je pružila mogućnost da se snažnije i potpunije afirmiše. Ona je isto tako vrlo snažno i vidno uticala na njegovo ideološko-političko opredjeljenje svrstavajući se u redove tada naprednih predstavnika socijalne literature. I Sarajeva je aprila 1934. premješten takođe u zvanje dnevničara zvaničnika u Zetsku direkciju pošta i telegrafa na Cetinju ali tamo nije stigao da se javi na dužnost. Zbog zbirke pjesama Zemlja, odnosno Zeta Zemlja na Balkanu, koja je zabranjena i još u štampariji zaplijenjena početkom juna te 1934. ministar saobraćaja i pošta Kraljevine Jugoslavije Depešom ga otpušta iz službe. Dokument o otpuštanju Mihajlo lično potpisuje u Sarajevu 11. juna 1934. Bolest koja se uvukla u Mihajlova pluća onih teških dana školovanja u Bogosloviji školske 1926. sedme nije mu davala mira. Svega je više iscrpljivala. Kao teški bolesnik, maja 1944. iz Kolašina je avionom prenijet u Italiju, u štab baze Novi Bari, radi oporavka. U Kocanu kod Barija ostaje do oslobođenja Nikšića. Tada, na svoju ličnu odgovornost, prekida liječenje i dolazi u Crnu Goru da bi učestvovao u njenom oslobođenju. Čim je oslobođen Danilovgrad, početkom decembra 1944. dolazi s prvim partizanskim jedinicama u grad na Zeti. Iako teško bolestan je u postelji, on u Danilovgradu svakodnevno prati rad nove narodne vlasti, trudeći se da joj pruži pomoć koliko može. Pred kraj aprila 1945. kabinet predsjedništva Narodne vlade Cetinja šalje Mihajla u Beograd na liječenje. Od tada pa sve do smrti on je na liječenju u sanatorijumu na Iriškom vijencu na Fruškoj gori i u glavnoj vojnoj bolnici u Beogradu, gdje je i umro 11. decembra 1946. Po sobstvenoj želji prenijet je u Danilovgrad i sahranjen 15. decembra 1946. Mihajlo je odlikovan ordenom zasluga za narod. Nosilac je partizanske spomenice 1941. a Dom kulture u Danilovgradu nosi njegovo ime. Dijela Kroz plave sutone iz 1929. Ljubav lika i sjenke iz 1930. Zeta zemlje na Balkanu 1934. Pjesma o jednoj ljubavi iz 1939. Prag iz 1940. Manifest iz iste godine i pjesme Čovjek iz 1971. Milorad Stojović u predgovoru knjige u izdanju Matice Crnogorske kaže sljedeće – kao mnoge iz njegove generacije i Mihajla Vukovića je mimo išla kritička riječ koja bi izbliže osvijetlila njegovo dijelo i odredila mu mjesto u crnogorskoj literaturi. Pjesnik koji je posijao stihove iskrenog saučešća s ljudskom patnjom i svoje riječi na dijelu potvrdio, autor Zete zemlje na Balkanu i drugih poetskih ostvarenja, ostao je do naših dana gotovo anoniman. Pala je u zaborav jedna od onih ličnosti što smo ih iz djetinstva odnijeli kao slutnju o potpunom skladu između snova i stvarnosti, kao inspirativan primjer ljudske solidarnosti i dobrote. O rukopisnoj zaostavštini Mihajla Vukovića, koja se čuva u centralnoj biblioteci na Cetinju, nalazi se između ostalog i jedan posebno interesantan dokument – originalni primjerak obrazca upitnika za kadrove na kojemu je pjesnik, povinujući se disciplini, u 25 tačaka ispisao autobiografiju. Onome ko čita ove redke, koji sažeto i prosto formulišu jedan nimalo jednostavan životni put, odmah pada u oči da to piše izuzetna odmjerenost i skromnost. U njegovim pjesmama, koje se kreću od čisto deskriptivnih, u kojima je Vuković savršen liričar, do socijalnih pjesama, vidimo veoma važan trenutak u međuratnoj poeziji i književnosti, a to je ono što danas nazivamo rađanjem urbanih motiva. Zapravo, može se konstatovati da je Vuković jedan od prvih pjesnika koji je pisao o gradu, o rađanju specifičnog društvenog konteksta, ali i o njegovom fenomenu i životu. To se očituje najbolje u pjesmi Gradovi, koju ovaj pregled i donosi, u kojoj je Vuković među prvim liričarima donosi apokaliptičnu viziju čovječanstva koje sebe samo uništava. U pjesmi Ljudi kao i drugim sličnim pjesmama Vuković otkriva i najavljuje bezličnost čovjeka koja ga čeka na putu njegovog tehnološkog i svakog drugog napretka, ali i parabolično govori o društveno-političkim promjenama. Njegove pjesme, kao sve prisutnu notu, imaju poetiku humanizma i očuvanja čovjekovog dostojanstva. Iako ponekad djeluju fragmentirano i nesavršeno, pjesme Mihajla Vukovića imaju modernistički senzibilitet i u nekom vidu najavljuju postmoderne tendencije u kojima je svijet dat kao fragmentiran, apokaliptičan i u kojem se konstantno izražava sumnja u napredak čovjeka, sumnja u politiku, demokratiju i jednakost među ljudima. Tu Vuković ipak nije čisto socijalni pjesnik. Većina pjesama su poput lirskih minijatura u kojima je osnovni tom pjesnika poput šture i bezbojne i bezizlazne stvarnosti. Krug Vukovićevih pjesničkih tema i interesovanja, kaže Stojović, nije naročito širok. On se nije dublje bavio tajnama života i uzrocima nesporazuma među ljudima. Vukovićeva lirika više je spontano reagovanje na ono što se u jednom trenutku zbivalo u njemu i oko njega. Bolest pluća koju je 20 godina nosio ostavila je vidljive tragove u njegovoj duši i poeziji. Otuda u Vukovićevim stihovima, naročito onim najranijim, puno melanholije, jeseni, zavičajne nostalgije, lutanja i usamljenosti. Idemo na kratku pauzu, a onda čitamo stihove. always running around trying to poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Odgovor sestri. Zamoren sam, sestro, od lutanja. Ne čekaj me u večer, ja pozna. Nazrio sam kraj svi uputanja – Gdje ćemo se sresti? I kad? Ko zna. Umor mi je na puteve pao, srce bolno rasuto u rosi. Stari bol je već davno precvao. Zamor, sestro, mir i kraj mi nosi. Epilog Umorne oči sklapam nad dušom i slutim jedno veče tiho. Sjutra će pitati ko bješe, ko bješe taj miho. Umrijeću, Umrijeću znam u sivo jesenje veče jedno, izlomljen kao sjenka bludnice na nekom trotoaru sam. Ili se objesiti negdje u predgrađu crvenom fenjeru. Sve jedno. Sve jedno imaću pod tijelom ulicu, a pod glavom kam. Predgrađe Vjetar iz predgrađa njiše uspavani grad, kao majka bolesno dijete. Jutrima iz predgrađa ljudi izranjaju, iz štale, iz daščare, iz smetlišta, iz krovnjare, iz zemlje, pod prnjama srca plamena kao bombe pronose. Gradovi Tu ljudi, uz život pripijeni, dar svakdašnji traže. A dani idu i opet dolaze, šturi i bezbojni, ko što su i bili. Tu život čovjeka, život čovjeka, tu čovjek život, ko po nekom pravu laže. Gradovi, gradovi. Smrt večernju im slutim sred plamena. Dok iz njih izmišću sumrakom moja djeca. Kamenim ulicama, uz mržnja, uz ledenih mržnja smiješke. Veče. Veče me strepnjama i tugom obavi, veče iznad uma, nemira i jave, veče veče, sprovod, groblje. Zvuk se zvona javi. Veče mi donese snove. Snove plave. Vraćanje u zavičaj. Vraćam se putem što djetinstvo miriše. Zavičajno veče pada granjem name. Opet oči mutne vidik zagrliše. Odvedoše staze kroz polja, kroz tame takozvani ljudi. Bez straha, bez prekida, bez umora, iz dana u noć, iz noći u dan, kamen na kamen. Uziduju svoje živote u temelje novogradnje koja niče na njihovim betoniranim dlanovima. Dobri vjetar nejednakosti njima, tim takozvanim ljudima, kao maniti vjetar razdrtim sjenkama mota. Čekanje. Njih ne poznaju hoteli, paviljoni, barovi, niti svetkovine, jer oni ništa nemaju se malo sunca. U uskojavli, u svete nedjelje. A zemlje? Zemlje će dobiti dvije, tri pedlje za posljednji svoj put i za grada. Niz ulice strme u podrume, u kamenolome, pod zemlju odvode ih jutra, da sa gore obmanu o životu, u ložionice – livnice, da snažnim rukama od svojih srca u ritama slije u kolajnu budućem bratstvu. Zvečeri prije ulaza u mračna ležišta vješaju nad prozorom o komadu neba kao prnje o stolici čekanje velikoga sjutra. Uvaženi slušalci, čuli ste još jednu epizodu emisije Poezija sa stilom koju Antena M realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture. Sljedećeg petka neki novi crnogorski pjesnik i novi stihovi. Do tada pozdrav od Edhema Mandića, Biljane Bakić i Mirjane Dragaš. Poezija sa stilom Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Birajmo šta slušamo i čitamo.